Սեփական նախաձեռնությամբ սանձազերծած հաջորդ պատերազմում Ադրբեջանը դառը պարտություն կկրի։ Հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1200-ից 1400 հեկտար գարնանացան։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում կայացել է գլխավոր նոր տոնածառի լույսերի վառման արարողություն։ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանն ամփոփող է թողել Ավետիսյանների սպանության գործով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն Յաննա Եգորյանը նվաճել է համաշխարհային մեծ մրցանակի հերթական փուլի հաղթողի կոչումը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Դեկտեմբերի 18-ի լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարձօրքերի շփման գծի որոշ հատվածներում հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի ավտոմատ զինատեսակներից շուրջ 500 գրակոց եւ դիպուկահար հրացաներից 34 գրակոց խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը մոտ 35 անգամ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների կողմից գրեթե պատասխան գործողություններ չեն ձեռնարկվել։ Առաջնագծի ողջ երկայնքով տիրող իրավիճակը գտնվում է հայկական ուժերի զգոն վերահսկողության ներքո։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն ինչ որ թղթի արկայությունը չէ, կողմերի միջև միմյանց հասկանալն է։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Կարեն Բեկարյանը։ Ցանկացած հակամարտության կարգավորման ընթացքում կարևոր է չշեղվել տրամաբանական գծից։ Կա մի բան, որը կայուն է, դա տրամաբանությունն է։ Հնարավոր չէ ակնկալել քաղաքագիրտ բանակցություններ արդյունք, երբ սահմաններում կրակում են։ Եթե կա կամք բանակցելու խնդիր լուծելու սահմաններում պիտի չկրակեն, ասել նշել է Բեկարյանը։ Պատգամավորը նշել է, որ հնարավոր չէ խոսել, երկխոսել մյուս կողմի հետ, երբ պայմանավորվածությունները չեն կատարվում կմահաճույքի պատճառով։ Ըստ նրա միջազգային կառույցներն էլ, եթե չեն կարողանում օգնել, գոնե չպիտի վնասեն։ ԱՄՆ-ն ամբողջովին աջակցում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործնեությանը։ Այս մասին ասել է ԱՄՆ տրանսպորտի հարցերով հրամանատար Մակ Դյուն։ Ամերիկացի գեներալը նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շատ բարդ հակամարտություն է, ու մենք հասկանում ենք, որ դրա պատճառով լուծումն էլ հեշտ չի լինելու։ Մակ Դյուն նշել է, որ ԱՄՆ-ն ամբողջովին աջակցում է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը գտնելու համար ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձեռնարկած ջանքերն ու գործնեությունը։ Հադրութի շրջանում նախատեսված է կատարել 1200-ից 1400 հեկտար գարնանացան։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանում աշնանացանի աշխատանքները ժամանակին էին սկսվել հոկտեմբեր ամսում։ Հարկադրված պարապուրտը հիմնականում պայմանավորված էր եղանակային անբարենպաստ պայմաններով։ Ինչպես տեղեկացրեց վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը, նախատեսված էր շրջանում կատարելու 10000 հեկտար աշնանացան հացահայտականների ցանքս։ Դեկտեմբերի 15-ի դուրսությամբ շրջանում կատարվել էր 9000 հեկտարից ավելի աշնանացան հացահայտականների ցանք։ Չնայած ագրոտեխնիկական ժամկետները անցել են, սակայն հաշվի առնելով նախորդ տարիների փորձը, որոշ օգտագործողներ միջև վերջին օրերը շարունակում էին գալու ցանքսի աշխատանքները, հույս ունենալով, որ բավարար բերք կստացվի եւ տագնապելու առիթ չկար։ Ըստ բաժնի վարիչի ցանկատարածների 10-ից 15%-ը գտնվում են լավ վիճակում, որը ցանվել է հոկտեմբեր ամսում։ Մոտ 40%-ը գտնվում է բավարար վիճակում, որը ցանվել է նոյեմբեր ամսում։ Մնացածը, որը ցանվել է դեկտեմբեր ամսում, դերևս չի ծլվել։ Այսօրվա դուրսամ հիմնական մտավախությունը մգնանման կուրսողներն են, որի դեմ շրջանում առաջին փուլի պայքարի աշխատանքները ավարտին հասցվել մոտ 3000 հեկտար ցանկաներ տարածքներում պայքար է տարվել, որի համար հատկացրել է մոտ 350 կիլոգրամ թոնակի միկաց։ Ստեղծված իրավիճակում պայքարի աշխատանքները պետք է շարունակվի, որի համար հայտ է ներկայացրել գյուղատնտեսության նախարարություն հատկացնելու եւս 1000 կիլոգրամ թոնակի միկաց։ Առաջիկայում գառնացանի աշխատանքներն են 20 նմկացորեն, եգիպտացորեն, արևածաղիկ, սոյա, սոգո եւ այլ բույսեր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայկական առաջին լրատվական գործակալությունը Armen Press-ը բոլորել է հիմնադրման 98-ամյակը։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Լինելով հայկական ամենահին լրատվական գործակալությունը Armenpress-ը հանդիսանում է հայկական 3 հանրապետությունների հասակակիցը։ Այն ստեղծվել է 1918 թվականի դեկտեմբերի 18-ին, երբ Հայաստանի առաջին հանրապետության ազգային խորհրդի որոշմամբ ստեղծվեց նախադեպը ճանաչող լրատվական հերագրական ծառայությունը։ Այժմ գործակալությունը հանդիսանում է հայաստանյան տեղեկատվական դաշտի առաջատարը, իր ներկայությունն ապահովելով նաև միջազգային ու տարածաշրջանային հարթակներում։ Գործակալության տնօրեն Արամ Անանյանը հետադարձ հայացք ձգելով գործակալության անցած ուղուն հպարտությամբ նշում է, որ իրենց կառույցի ձեռքբերումներից ու իրականացրած նախագծերից յուրաքանչյուրը կարող է առանձին ռեպորտաժի նյութ դառնալ։ Անդրադառնանք դրանցից մի քանիսին։ Այսօր Արմենպրեսը 4 միջազգային լրատվական կազմակերպությունների անդամ է։ Հայ լրատվության պատմության մեջ միակ դեպքն է եղել, որ հայկական լրատվամիջոցը նախագահել է միջազգային լրատվական կազմակերպություն 2014 թվականից 2016 Արմենպրեսը եղել է Սևծովյան տարածաշրջանի ազգային լրատվական գործակալությունների ասոցիացիան նախագահող կազմակերպությունն ենք, ԱՊՀ ինֆորմխորհրդի անդամ ենք, հարավարևելյան Եվրոպայի եւ Բալկանյան պետությունների լրատվական ասոցիացիաների անդամ, ինչպես նաեւ համաշխարհային լրատվական գործակալությունների կոնգրեսի անդամ ենք։ Ունենալով ընդամենը 40 աշխատակից, ընդ որում ներառյալ նաեւ տեխնիկական աշխատողները, Armenpress նորական հրապարակում է շուրջ 300 լուր հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն եւ արաբերեն լեզուներով։ Միջազգային լրահոսում այն հայ հայ-հայկական ամենամեջ բերվող լրատվամիջոցն է։ Որպես գործակալության տնորենի այդ փաստն ուրախացնում է Արամ Անանյանին, բայց ժամանակն առաջ է շարժվում օրեցօր թելադրելով խաղի նոր կանոններ։ Հայաստանյան տեղեկատվական դաշտը բուրըն զարգացում է ապրում ու կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջընթացի հետ, առաջանում են նորանոր տեղեկատվական հարթակներ, նորանոր վեբկայքեր, որոնք այդ իրականության խաղի նոր կանոնները պարտադրում լինել եւ օպերատիվ եւ ճշգրիտ, այսինքն լրագրողի աշխատանքի նկատմամբ ծանրաբեռնվածությունները պարտական լրությունները ավելանում են նույնը գործակալությունների հետ կապված առաջատար դիրքը չկորցնելու համար պիտի ավելի շատ աշխատես Գլխավոր կապիտալը, որ ունի գործակալությունը, հանրության վստահությունն է իր տեղեկատվության նկատմամբ։ Դա ոչ միայն հպարտանալու առիթ է, այլև պարտավորեցնող հանգամանք, Պատահական չէ, որ Armenpress-ն առաջնորդվում է Եղիշե Չարենցի խոսքով, թե ուզում ես խոսքդ լսեն, ժամանակի շունչը դարձիր։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ Armenpress-ը գործնեության գրեթե բոլոր շրջաններում էլ հաստատուն տեղ է ունեցել Արցախի տեղեկատվական դաշտում։ Այն առավել ակնհայտ դարձավ մանավանդ Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում եւ հետագա տասնամյակներում։ Ավելին Armenpress-ը արդեն երրորդ տարին է, ինչ ծերտ համագործակցության մեջ է Ստեփանակերտի իր կրտսեր գործընկերոջ Արցախ պրես լրատվական գործակալության հետ։ Հատկանշական է նաև, որ դեռևս այս տարվա հոկտեմբերին Armenpress-ը համագործակցության հուշագիր է ստորագրել Արցախի ժուրնալիստների միության հետ նպատակ ունենալով աջակցել մեր երիտասարդ լրագրողների մասնագիտական կայացմանը։ Այդ մասին սակայն կպատմենք մեր վաղվա թողարկմանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում հանդիսավոր պայմաններում կայացել է 16 մետր բարձրություն ունեցող հանրապետության գլխավոր նոր տոնածառի լույսերի վառման արարողությունը։ Լույսերի վառման պատիվը տրվել է Ձմեր Պապիկին։ Փոքրիկների համար համերգային ծրագրով հանդես են եկել Մայրաքաղաքի մշակութային տանսաները։ Տոնակատարությանը մասնակցել են մուլտիպլիկացիոն հերոսներ, ինչպես նաև իրենց շնորհավորանքն են բերել Ձմեր Պապն ու Ձյունանուշը։ Ստեփանակերտի փոխքաղաքապետ Արմեն Հակոբյանն ասել է, որ այսպիսով տրվել է քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվող ամանորյա տոնական միջոցառումների մեկնարկը։ Դեկտեմբերի 31-ին առավոտից զարդարված մեքենայով Ստեփանակերտի փողոցներով ու թաղամասերով շրջայց կկատարեն ձմեռ պատմությունանուշը, ովքեր կշնորհավորեն փոքրիկներին տրամադրելով նվերներ։ Նույն օրը երեկոյան վերածնդի հրապարակում տեղի է ունենալու տոնական համերգ, որը եզրափակվելու է հրավառությամբ, ասել է Արմեն Հակոբյանը։ Հաստատվել է Լիբանանի կառավարության 30 հոգանոց կազմը վարչապետ Սադ Հարիրիի գլխավորությամբ։ 30 նախարարներից երկուսը հայեր են՝ Ավետի Սկիտանյանը եւ Ժան Օղասաբյանը։ Նշենք, որ Ժան Օղասաբյանը համարվում է վարչապետ Հարիրիի շատ մոտ անձնավորություն, իսկ Ավետի Սկիտանյանը հույդայից է։ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին կայցելի Հայաստան, Ղազախստան եւ Ղրղստան։ Առաջին այցը կկայանա դեկտեմբերի 21-ին Հայաստան։ Մեկօրյա այցի ընթացքում Հասան Ռուհանին կհանդիպի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ եւ կքննարկի երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը։ Նաեւ երկու երկրների գործարարները կմասնակցեն առևտրային կապերի քննարկմանը։ Խաղաղ բնակիչները կրկին կարող են այցելել Հալեպի միջնաբերդի պատմական համալիր։ Դա հնարավոր է դարձել հարակից թղամասեր նահաբեկիչներից լիովին ազատագրելուց եւ ճանապարհները մաքրելուց հետո։ Նշենք, որ միջնաբերդը ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգության ցուցակում։ Միջնաբերդի ազատագրումից հետո գրոհայինները բարբերաբար թունելներ են փորել, փորձելով կրկին զավթել այն։ Ավելի քան 220 միլիոն երեխաներ են ապրում 20 երկրներում, որտեղ տեղի են ունենում զինված հակամարտություններ։ Այս մասին հայտարարել է երեխաների եւ զինված հակամարտությունների հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Լեյլա Զերուգին ելույթ ունենալով Ալժիրյան Օրան քաղաքում։ Վերոնշյալ 20 երկրներից 8-ն արաբական են, 8-ը աֆրիկյան։ Ընդհանուր առմամբ հակամարտության այդ գոտիներից փախել է 65 միլիոն մարդ, այդ թվում 28 միլիոն երեխա։ Հայտնել են նա նշելով ապագա սերունդների համար համար այդ դրամագի մասշտաբների վտանգը։ Հայաստանի վերաքննիչ դատարանն անփոփոխ է թողել Ավետիսյանների սպանության գործով առաջին Ատյանի դատարանի վճիրը։ Այսպիսով դժվարացների իրավահաջորդների ներկայացուցիչների բողոքները մերժվել են։ Դատավճիրը կարող է բողոքարկվել 3 ամսվա ընթացքում։ Նշենք, որ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանն ավելի վաղ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ցմահ ազատազրկման էր դատապարտել։ Կայունության եվրոպական նախաձեռնությունը հրապարակել է Խավիարային դիվանագիտություն եվրոպական ճահիճ վերնագրով հետաքննության երկրորդ հատվածը։ Զեկույցում բացահայտվել են Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպած կոռուպցիոն սխեմաների աղաղակող փաստեր, որոնցում ներգրաված են եվրոպացի տասնյակ բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներ։ Հետքերը տանում են ոչ միայն ՎՀ ժողովի գործող նախագահ Պեդրո Ագրամունդը։ Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ մտնող Սախայի Հանրապետության տարածքում Յակուտիա իլ 18 օթանավ է կործանվել։ Ինքնաթիռում եղել է 32 ուղևոր եւ 7 հոգանոց անձնակազմը։ Ավիաաղետից փրկվել է 6 մարդ։ Նշվում է, որ օթանավի ուղևորները եղել են զինծառայողներ։ Ռուսական առաջին ալիքով հերարձակվող Լուչև Սեղ հերոստանախագծի հերթական թողարկումը կրկին հպարտության տեղիք է տվել։ Մաքսիմ Գալկինի հյուրն այս անգամ Երևանից կանոնահարուհի Մերի Մուսինյանն էր, ով իր նվագով հիացրել է եւ շոուի հաղորդավարին եւ հերոստադիտողներին։ Չնայած Մերին ընդամենը 10 տարեկան է, բայց արդեն հասցրել է ելույթներ ունենալ հայտնի համերգասրահներում ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Ավստրալիայում, Մալթայում եւ այլուր։ Մոսկվայում փոքրիկն արդեն երկրորդ անգամ էր բայց այս անգամ նրա մասին իմացավ ամբողջ Ռուսաստանը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ թողարկումներում փայլել էին միանգամից երկու տաղանդավոր հայ փոքրիկներ՝ Սոֆիա Բաղդասարյանն ու Ալեքսանդր Բելյերնյանը։ Սոֆիան զարմացրել էր իր աշխարհագրական գիտելիքներով, իսկ Ալեքսանդրը բոլորին ցնցել էր իր ասմունքով։ Փոքրիկը Շեքսպիր էր արտասանել լեզուների իմացությամբ ու հիանալի լսողությամբ։ ԱՄՆ-ում Կիրակի կայացել է Miss Աշխարհ 2016 գեղեցկության մրցույթը, որի հաղթող է դարձել Պուերտո Ռիկոյի ներկայացուցիչ Ստեֆանի Դել Վալեն։ 19-ամյա Թխահեր գեղեցկուհին ուսանողուհի է, տիրապետում է իսպաներենի, ֆրանսերենի ու անգլերենի։ Մարզասերների համար Բրենսկամարտի Հայաստանի հավաքականի նախկին անդամ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Ռիո 2016 Օլիմպիական խաղերի մասնակից Արամ Ավակյանը նորամուտն է նշել պրոֆեսիոնալ բրենսկամարտում։ Ռուսաստանի Վորոնեժ քաղաքում տեղի ունեցած 6 ռաունդանոց մենամարտում նա մեծ առավելությամբ հաղթել է Բելարուսը ներկայացնող Անդրեյ Նուրչինսկիին։ Հաղթանակ է տարել նաև Նարեկ Աբգարյանը, ով պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացրել է երկրորդ մենամարտը։ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի կրկնակի չեմպիոն ռուսաստանցի Յանա Եգորյանը նվաճել է համաշխարհային մեծ մրցանակի հերթական փուլի հաղթողի կոչումը։ Մեքսիկայի Կանկուն քաղաքում անցկացված մրցաշարում նա դրամարտի եզրափակչում 15-11 հաշվով առավելության է հասել հունգարացի Աննա Մարտոնի նկատմամբ։ Հիշեցնենք, որ Ռիոյի Օլիմպիական խաղերի դրամարտի անհատական եւ թիմային մրցումների ոսկե մեդալները նվաճած Յանա Եգորյանն արժանացել է Ռուսաստանի սպորտի նախարարության Ռուսաստանի հպարտ հաղորդություն մրցանակին, որը տրվում է տարվա լավագույն մարզուհուն։ Արցախ գազ փակbaşնատիրական ընկերությունը իրազեկում է Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչությանը եւ գազ օգտագործող ձեռնարկություններին, որ ներմիացման ինչպես նաեւ ձմեռայի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման պատճառով սույն թվականի դեկտեմբերի 20-ին ժամը 9-ից 12-ը կդադարեցվի Ստեփանակերտ քաղաքի հետևյալ փողոցներին հարող շենքերի եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը։ Մեսրոպ Մաշտոցի 2, 4, 4A, 4B, 4V, 4G, 6, 8, Հեքիմյան 6A, 9, 11, Բաղրամյան 2A, 2B, Արթուր Մկրչյան 10, 10A, 10B, 14B, Արթուր Մկրչյան սեփական տներ, Սարոյան 6 Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 12 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան տաքությունից 3 աստիճան ցուրտ։